Ek hoop jy sit en luister, ek weet jou van Cliff Richard. Sir Cliff Richard, geboor as Harry Roger Webb, op 14 oktober 1940 in Lucknow, uh, Indië, is een Britse sanger, muzikant en acteur. Hy is die enigste mannelike solo kunstenaar wat in die 1950s, 60s, 70s, 80s en 90s nummer 1 enkelspelers gehad het. Cliff Richard het uh, sy muziekloobaan in 1958 begin en presteer steeds. Sy naam Richard kom van Little Richard, die bekende rock'n'roll uh, eh, sanger van vroeger jare. Sy achtergrond uh, groepie is The Shadows. In 1995 het hy een ridder geword. Dit betekent dat hy Sir op sy voornaam, voor sy voornaam kan sit. Een persoon word dier die koningin een ridderskap gegeen. Tussen 1960 en 1963 het Cliff Richard uh, die Cliff Richard Show aangebied. Hy sing vandag vir ons, seker een van sy heel eerstes daar, en ek wonder hoe hy geweet, dat hy een dag Bachelor Boy gaan wees. Cliff Richard sing Bachelor Boy. When I was young, my father said, Son, I have something to say. And what he told me I'll never forget until my dying day. He said, son, you are a bachelor boy, and that's the way to stay. Son, you be a bachelor boy until your dying day. When I was 16, I fell in love with a girl as sweet as can be just in time what my daddy said to me. He said, son, you are a bachelor boy, and that's the way to stay. Son, you be your bachelor boy until your dying day. As time goes by, I probably will meet a girl and fall in love. Then I'll get married, have a wife and new child, and they'll be my turtle dove. But until then, I'll be your bachelor boy, and that's the way I'll stay. Happy to be your bachelor boy until my dying day. Yeah, I'll be your bachelor boy, and that's the way I'll stay. Yeah, yeah. happy to be your bachelor boy until my dying day. Cliff Richard, wat beaam dat hy een bachelor boy gaan bly. Ek weet, hy en Olivia Newton-John het op stadium so bykie van een fling aangehaad. Ek denk hulle is nog een oulike paarkie gewees het, eh, Cliff Richard en Olivia Newton-John. My Way is een lied wat in 1969 gepopuliseer is dier Frank Sinatra op die muziek van die Franse lied Komme de Habitude. Gecomponeer en geskryf dier die Franse liedjeskryver Jacques Revaux eh, wat in 1967 uitgevoer is dier Claude François. Die Engelse lirieke is geskryf dier Paul Anke en dit hou nie verband met die oorspronkelike Franse liedje nie. Die liekie was een sukses vir verskynheid van kunstenaars waaronder Sinatra, Jocelyn, eh, Elvis Presley en Sid Vicious. Sinatra'se weergawe van My Way was 75 weke op die Britse top 40, een rekord wat steeds bestaan.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 Uh, ek weet, die Likkie was ook gebruik in een Suid-Afrikaanse rolprent, ek kan nou net nie, ek dink amper Richard Loring het een rol lang gespeel, en uh, oeh, ek kan nie die mense sy naam onthou nie, maar die prentse naam was The Winners, as ek het recht onthou. Bekend as pas aangeer van die Suid-Afrikaanse muziekwereld in die theater is Karen Hougaard, al van haar 18-jarig bedrijf en het tot op datum 13 albums vrygestel en heel wat enkelspeler CD's. Haar TV-verskynings is echter te veel om uh, te tel, buiten dat sy soveelzijdige kunstenaar is, is sy dichteres ook en het al twee bundels gepubliseer en sy is ook bekend vir haar kunstvermoe met een hele aantal suksesvolle uitstallings. Karen bly deesdaan in die VSA en sy sing vandag vir ons. Van daar af, van die VSA af, sing sy vir ons Swalkie. Ek voel my lippe brand, ek wonder les ook hier langs my op die sand Swalkie op die sieven kom en ritsel my gemoed Sieven sê a bitterpul sy buitenkant is soet Sy rede so oortuigend, myn sprakkelend gevat Dit spoel op al as my te blaas Die swaalkie sê pas op, pas op Een man bleek maar een man Hy laat sy leven loftes le En neem het wat hy kan Maar swaalkie op die sieven sê Hy hou my vir my weg Die sieven sê sy hart aan Om een ander vrouw sy nek Karin Hougaard, daar, wat al ewig of altyd het sy kaalvoet opgetree op die verhoog en uh, laat ek het nou kategorie sê, hierdie swaalkie is vir haar geskryf. Niemand sal die liekie beter kan sing as Karin Hougaard nie, specifiek haar genre, haar alles. Uh, mooi gesing daardoor, Karin Hougaard. Die Everly Brothers was Amerikaanse rock'n'roll duo wat bekend was vir hulle akoestiese kitaarspel van die stal, uh, eh, stalstring kitaar en die harmoniese sang. Isaac Donald, of dan Don, uh, eh, Evely, hy is geboor op 1 februari 1937, en dan Philip, hy was bekend as Phil Evely, en geboor op 19 januari 1939, en hy is oorlede op 3 januari 2014, is in 1986 tot die rock'n'roll Hall of Fame aangeteken en die Country Music Hall of Fame in 2001. Hulle doen vandag vir ons Crying in the Rain. MUZIEK dink amper of hulle sing soos die liekie van uh, Afrikaanse liekie van iemand in die weeskap, een boer in die weeskap, wat een traan stort in die reen. Nou hierdie mense doen hulle kraaiing in die rein. Uh, goeie idee, dan kan mys nou nie die traan achterkom of sien nie. Algemeen, algemeen bekend as CCR is Credence Clearwater Revival, een baie populaire groep van die middel 60s. In 1969 neem hulle deel aan die bekende, of is het nou die berichte, Woodstock Festival, met uh, onder andere hulle heel eerste nommer 1 treffer in Engeland, Bad Moon Rising. Maar, van die een wat hulle vandag vir ons doen is, Down on the Corner. Creedence Clearwater Revival, solang ek kan onthou, was hulle maar altyd op die muziek scene. Uh, Rudy en Corlia Bota. Corlia is een Afrikaanse sangeres wat saam met Rudy Klaase optree as uh, Rudy en Corlia. Hierdie lieveling sangpaarkie, sy paai het in maart 2011 gesky, weens redes wat nie aan die publiek bekend is nie en Corlia daarna een solo loopbaan gevolg. Rudy en Corlia het opslag gemaakt nadat hulle eerste duet album Ons Lieflinge, Our Darlings binnen acht weke gouwe status bereik het. Rudy en Corlia sing As ek sing. Nou, luister nie die Corlia sy nachtigal klanke. Sy is dan maar briljant. MUZIEK Hy Korlia besit net die uh, eigenskap om uh, enige man goed te laat klink as hy saam met haar sing. En uh, ek sê nou nie, Rudy kan nie sing nie. Ek sê, uh, eh, byvoorbeeld ek, as ek saam met Corlie <laughs> moet gaan sing, sal sy my soos een ster laat lyk. Uh, sy dra die sang deel. Olivia Newton-John is op 26 september 1948 in Cambridge, Engeland, geboren. Een familie het verhuis na Australië toe sy 5 jaar oud was. Haar ma was Duits en haar pa was van Wallise afkomst en een professor van Duits in Cambridge en Melbourne. Ten spuite van haar akademische achtergrond het sy van vroeg af al belanggestel in muziek en sang gehad. Uh, en sy vorm die groep uh, wat die Sylvo genoem word met sommige van haar schoolvriende. Later tree sy op by haar swaarse koffiekroeg in Australië en verskyn op verskye verskyn op verskye uh, Australiaanse of Australiese dan uh, eh, TV-programme soos uh, onder andere uh, The Go Show en uh, ook in die rolprint Funny Things Happen Down Under. Olivia Newton-John, sy sing vandag vir ons, Sam. MUZIEK Olivia Newton-John, die rechte Sandra D, soos sy daar in uh, die rolprint Gries gespeel het moes, en uh, geen klat op die meisiese naam nie. Die koning van rock, Elsa Spitje Oore, daar van heel krest af, Elsa van Wyk, uh, ek weet, jy is een Elvis Presley fan, die koning van rock, wat geen bekendstelling nodig het nie, Hy is gebore op 8 januari 1935 en is oorlede op 16 augustus 1977. Jo, ja, voel vir my soos eergister, 1967, toe hulle aangekondig het op die radio, die eerste woorde wat die ou gesê het is, the king is dead. Ek kan dit nog specifiek onthou. Elvis Arons Presley, Presley is geboor in Tupelo in Mississippi en het later verhuis na Memphis in Tennessee met sy hele familie toe hy slechts 13 jaar oud was. In 1954 begin hy sy muziekloobaan by Sun Records en kort daarna is sy eerste top of the charts plaat Heartbreak Hotel vrygestel. Elvis Presley vermaak ons vandag met, nou ek weet nou nie, hierdie ene, uh, hoor ek, hulle sê is, you saw me crying in the chapel, die een wat ek ken is, I saw you crying in the chapel, so ek weet nie wie het vir wie gesê nie, maar Elvis sê, you saw me crying in the chapel, hier gaan hy. You saw, you saw me crying in the chapel, the tears I shed were tears of joy. I know the meaning of content. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple child. Where pray the Lord that I'll grow strong as I live from day to day. I've searched, I've searched, I searched, I've searched but I couldn't find no way to gain peace of mind. Now I'm happy and the child. as we gather in the chapel just to sing and praise the Lord. You'll search and you'll search, but you'll never find no way on earth to gain peace of mind. Take your troubles to the church. down on your knees and pray. Then your burdens will be light, and you'll surely find the way. And you'll surely find the way. Soos net hy kan. die hartebreker Elvis Presley. Middle of the Road het aanvankelijk in 1967 af ook opgetree as Part 4 en later as Los Cargas. Voor hulle op 1 april 1970 by mekaar gekom het met Sally Carr uh, as die sangeres, die drommer Ken Andrew, lead gitaarspeler Ian McCready en sy broer Eric op bas om middle of the road te skep en hy was ook van Skotland waar hulle maar gesikkel het om op dreef te kom. Toe trek hulle in 1972 na Italië waar hulle ampers onmiddellike treffer in die eh, ABBA stijl geword het uh, onder die bestuurderskap van hulle muziekvervaardiger Giacomo Tosti. Hulle bekendste plaat was die immergroen uh, Chirpy Chirpy, Cheep Cheep. Maar wat hulle vandag vir ons sing is so een medley van al hulle liekies of verklomp van hulle liekies. Lekker luister die, vir die volgende 8 minuut, die plaat is 8 minuut lang, maar dat is lekker muziek. Ons luister. Just a little bit lonely wat ek van die medley gesien het, uh, kan men sien die jare vat al aan die groepse mense, alhoewel Sally, Sally word uh, eh, eh, redelijk goed oud, maar ek kan nie glo dat haar stem so vars kan bly nie. Ek dink toch daar moes een bykie van een backtype of iets daar in die achtergrond gewees het wat sy net gemaai met, want uh, so ouw vrou kan nie meer so vars stemmetje heen nie. Don't Let Me Cross Over is een lied wat beroemd gemaakt word door uh, eh, die duet van Karl Butler en Pearl, een man en vrou met country muziek. Die lied wat oorspronkelijk in november 1962 vrygestel is, het vier weke nodig gehad om die nummer 1 plek op die billboard country singles te bereik en het elf nie op, volg, uh, eh, op een volgende weke op nummer 1 deurgebring. Don't Let Me Cross Over het een country muziek standaard geword. Die eerste remake is opgeneem dier Jerry Lee Lewis en sy sister Linda Gale, wie sy weergave op nummer 9 op die uh, Hot Country Singles grafiek in 1969 bereik. In 1963 neem Jim Reeves vir die album A, A Good in Country een solo weergave van die likkie op en Uh, ek weet Jim Reeves het uh, paar duette met Patsy Klein opgeneem, maar ek is nie seker wanneer hierdie opname saam met uh, Dolly Parton gebeur het nie. Maar uh, ja, hier sing die twee van hulle. Dolly Parton saam met Jim Reeves sing Don't Let Me Cross Over. Don't let me cross over be my what ongewone deel daarvan Jim Reeves en uh, Dolly Parton wat ek geloof sy het gesorg vir die uh, sociale distancing uh, gedurende die opname van daar die uh, Don't Let Me Cross Over. Annelie van Royen is een van die bekendste Suid-Afrikaanse sangeresse met een geweldige hoeveelheid Afrikaanse treffers achter haar naam. Sy word gesien as een icoon in die Suid-Afrikaanse muziekbedrijf en word gerespekteer as een sangeres ooral vaar sy gaan. Bekende treffers is Neem my op vlerke, Semio, uh, Ek lewe, Annelie van Royen sing vandag vir ons, Semio. MUZIEK Nelly van Rooyen, groot tragedie daai, wat met haar stem gebeur het en met haar self, al die pijn wat sy moes deurgaan en die soort ding is een groot verlies vir die Suid-Afrikaanse muziekbedrijf. You don't bring me flowers anymore is een liekie wat in 1978 aan die boopunt van die Billboard Hot 100 grafiek gepronk het. Die liekie is geskryf dier Neil Diamond, nou ja, mens kan ons duidelik hoor sy uh, hand is daarin, of sy talent is daarin, uh, met Ellen en uh, Marilyn Bergman vir die dagelikse TV sitcom All That Lit Is. Die lied was bedoel om die themaliedgie daarvoor te wees, maar Norman Lear, die skepper van die vertooning, het die concept van die optreders verander en die liedgie was nie meer gepas nie. In 1977 stel Neil Diamond die, die album I'm Glad You Are Here met uh, Me Tonight vry, wat die snit You Don't Bring Me Flowers Anymore as een solo uitvoering insluit. Vroeg in 1978 dek Barbara Streisand die Likkie op haar album Songbird. Steve Hofmeyer, die gelukkige uh, ja, ou, om saam met Dana Winnert op te tree en hulle twee sing You Don't Bring Me Flowers Anymore. MUZIEK talk to me anymore when I come through the door at the end of the day. I remember when you couldn't wait to love me. You used to hate to leave me. Now, after loving me late at night, when it's good for and you're feeling alright. so natural. Used to be. Talk about forever. But used to be's don't count anymore. They just lay on the floor till we sweep them away. And baby, I remember all the things you taught me. I learned how to laugh and I learned how to cry. think I could learn. I to tell you. prachtige Dana Winner daar met You Don't Bring Me Flowers Anymore. En ek denk, ja, uh, Steve Hofmeyer, uh, ja, hy het ook saam gesing. Nou is ons weer halfpad en halfpad is funny spot. <laughs> en ons het so baie uh, eh, dees daarvan wek het, dat uh, ek hom maar weer opgesit het vir vandag, want daar is so baie wat hy het, wat die mens op die punt van jou stoel laat sit met uh, wie gaan hom eendag um, met een halgeweer aantree oor die kansen wat hy vat. Vandaag gesels hy oor, uh, met een ou wat al vier keer getrouwd is en uh, hy wees om op die series en allerhande dinge. Kom ons luister, Wackett Simpson, getting married a fourth time. Please start your copy this welcome tone. Hello? Hello, I'm looking for Mr. Florur, please. That's you speaking. Hello, Mr. Florur. I'm calling you from the Department of Home Affairs. Yes. So I've got a logging here from Friday. You were seeing a colleague of mine. In Heidelberg, yes? Yes. sir, can you explain to me what is the situation here? Okay, I was divorced in January, man. Eh? Okay. So nou, the court gave the uh, divorce document through to Home Affairs to change my marital status on the system, eh? Yeah. Ja. But the court was a bit incompetent, so they didn't put the date of the court date on it. You know, like there should be a court date was on, on, on the document. Yes. So it was sent back and then it was they got the correct document with the correct date on it. Yes. And then they send it through what now just more than a month ago back to your offices in the head office in Pretoria. Yes. I'm still waiting because if I send that SMS on the system, it shows me still as being married. Yes. And I want that changed as soon as possible because I want to get married again. And because the system says I'm married, I can't get married again. When do you plan on getting married, sir? Within the next four weeks. Okay, sir, because I see uh, you've been married uh, uh, four times, sir. That I've been married. Now that must be three times because I was married three times. <laughs> no, because you, you, you currently married. I'm divorced, so it must be changed on your system. I sent the document, they sent the court documents through. Your third marriage was to Vasi van uh, Skalkvik. Yes, that's the one that's been dissolved in January, yes. But you've since married? No, I am not married since. I've got here that you you since married. To whom? Uh, Jenny Shabalala, yes. <laughs> so can I say it three times that I'm divorcing her? I'm divorcing her, I'm divorcing her, I'm divorcing her. <laughs> Sir, this is not Saudi Arabia. <laughs> Why not? I mean, South Africa is like a bloody mandarin and whatever shit. You can't just get uh, divorced like that quickly. Why not? In South Africa, it works like that. Is that why you get married and divorced all the time, sir? Yeah, I like it. I I'm, I'm planning on the next one already. Who's the... I'm a gigolo, man. I'm a gigolo. I can marry whoever I want. Are you stupid on that side? No, sir. Yes, man. You are stupid. I'm trying to solve your problem, yes, sir. No, you are the problem because you're incompetent. But you've married a Shabalala now. Because you're competent. So did you say you I... Confident as your government. So did you say I do to Miss Jenny Shalala? No. No, I said I want, not I do. so I want doesn't mean I do. I want, I want like a patla patla. <laughs> but apparently that's all that you do. You don't do your <laughs> job. Sir, all you doing is getting married all the time. How do you expect us to keep up? How many times must I? I can get married 20 times if I want to. You idiot. It's a free country. I can do whatever I want to. But it's got to go through the courts, sir. Eh? Man, the courts are just as <laughs> stupid as you are. Why do you keep getting divorced, if I might ask? Because I always look for something better. <laughs> so it's an upgrade. If one is not all right, you just go and get another one. Okay, because I see you 54 now. I'm not 54. Are you blind? I'm 50 and almost one. Oh, yes. i <laughs> almost 51. But apparently you are stupid. You can't even do math. Okay, no, I saw... But I help you. Let's try. No, whoa, whoa, whoa. Now, now, now you listen to me. Yes. Say one... Two... no, I said say one... One... Two... Two you. <laughs> you. no, I say that to you. Don't say that to me. But you're confident, man. I promise you, I'm on my way to Pretoria. That's Friday. I'm in Pretoria. And then all hell is going to break loose. I'll find you. Who's your supervisor? Sir, I report right to the top, to the Department of Home Affairs. What? To, to, to, to, to president? No, not that far. To the, the minister. I can phone the president right now. I just go on the, uh, on the toilet and I give a lack of fart and then I speak to the president. <laughs> At your age, you should be settled down now, sir. Say again? You, you should, at 51... Say again, what did, you, what did you say? At your age, you should be settling down now, sir. I'm settling down. I'm getting myself a like a nice young girl. Um, Ahmed, but you know what, man? You're just <laughs> incompetent. Just do your work and stop bothering me. Because this Friday, I'm in Pretoria and I'm going to see my, my, my, my new future father-in-law. And you know who he knows? He knows guys now that's going to f you up. I promise you that. You know my boys. Yes. No. Who's that? Yes. He's a good friend of him. Sir, you must understand by me doing my. I expect this to be sorted out. I promise you, this must be sorted out now. Sir, are you on a personal challenge with the president? <laughs> the president? Yes. Now, I am divorced one and then I get a new one. I'm not like the president that <laughs> all of them at once. <laughs> or perhaps he's got a schedule. Monday's the one, Tuesday the other one, Wednesday the other one, and then I think he rests on Saturdays or whatever because then he drinks with his buddies. Yeah, he, he calls them Monday, Tuesday. All you do is you press the buttons on the computer. You know computer, eh? It's that little screen that looks like a TV, eh? Yes. Or a microwave, eh? And then you've got the thing in front of you with the with the keyboard, they call it, eh? You know what that is? There's a A and a B and a C on it, eh? Yes. Then you press the you press the right buttons, eh? And then what happens? Voila! On the system it says that, that's right. Now that is divorced. You just get married, divorced, married, divorced, married, divorced, married, divorced. Oh, well, it's not that bad. It's three times, it's four times in 29, or 20, yeah, almost 29 years. So it's not that bad. It's not like a president that does it every month. Yo. Okay, but are you going to press the buttons? It's not as simple as pressing the buttons, sir. Eh? Because you're married to Jenny Shabalala now. How do I know Jenny Shabalala wants to get divorced to you? <laughs> yeah, where does Jenny Shabalala stay? Tell me that. Uh, at your house must be. <laughs> You're going to get married now for the fifth time. When are you getting married? Four weeks, you say? Yeah, approximately four weeks, yes. It's not going to happen, sir. But is it not going to happen? No, sir. Because it's going. Ah well, I don't. Ah, well, then it's, then it's just okay. Because you know what, man? The president can have, has, have what, six wives, man? Eh? So yeah. I can have two. That's fine. Okay, sir, because it's going to take about 12 weeks from today. 12 weeks? Yeah, 12 weeks let's just say you must postpone this. Uh... Listen, listen, listen. Now I'm finished talking with you. <laughs> yes. Now all you do is you <laughs> fix my stuff and you sort it out. Yeah. I'll keep your butt so hard there that your <laughs> nuts fall off. my nuts fall off. Okay, can I can I'm I just talking with you? You just sort out my and find me tomorrow and tell me that everything is sorted out. Okay, but it's not going to be sorted out. Why not? Because because you're swearing me, sir. I'm not swearing you, I'm using colorful language. <laughs> but I want to tell you now, sir, the lady you want to get married to, you know him? Yes. The one you want to marry? The one I want to marry, yes. She said I must call you. Now who the are you? <laughs> it's Wackhead Simpson. Wackhead, you're a bastard. <laughs> yeah. Have a listen, who's on the phone? Hallo my liefie. Ja. Ek het <laughs> net <laughs> aan die brand slaan. <laughs> Hij gaat je gat aan die brand slaan. <laughs> Four marriages and then you're done, hè? no, at this stage I must stop it because I can't carry on with this. <laughs> Ik neer dat ik jou lief hoor. <laughs> Ik ben jou lief. Ik ben jou baie lief, my liefling Ik ben jou van. Ja, ja, ja. Mijn familie was te bang om het te doen en toen doe jij dat ook. Okay. Thank you, Wackett. Ja, dank je, Wackett. my pleasure. Wow. I'm here Monday to Friday. <laughs> yo, yo, yo, yo, yo. Yo, yo. That man needs to chill. yes. Wacket Simpson. Tjoh, ek wil nie aan die verkeerde kant van die telefoonlyn wees as daai ou my eendag moet bel nie ek so sê, mens sal haar op jou tanden moet hee, om te slik als wat hy uiter. Jacobus Frederik Jussig, beter bekend as Ray Dillon, in 1978 in Oordendaalse Rus geboore, in 2002 maak hy sy debietopname New Kid in Town, wat nie juist ivers heen gegaan het nie, maar sy Deborah kom in 2006 met Hokai, Stoppie Lorie meer as rekade nadat sy treffer Jessica bekendgestel is, trouw die Suid-Afrikaanse sanger Ray Dillon werkelijk met sy Jessica Erasmus, onderwijseres eh, van uitenaging wie eh, schoolhou in Parijs. Hy is vandag hier op ons program, Ray Dillon, en hy syng My Angel Face. Dylan daar van Oornals Rus in die Vrijstaat met sy Jess, ach nee, Jessica is een wat hy mee getrouw het, hier is Angel Face. Johanna of Louanna Moshuri, gebore 13 oktober 1934, wat professioneel bekend staan as Nana Moshuri, is een Griekse sangeres. In die loop van haar muziekloobaan het sy al meer as 200 albums en muziek solos in 10 verskillende tale vrygestel, waaronder Grieks, Frans, Engels, Duits, Nederlands, Italiaans, Portugees, Spaans, Hebreeus, Wallis, Mandarijns, Chinees en Korsikaans. Ek verstaan hy Mandarijns is nogal een taal om te begryp. Miskurie het bekend geword in Europa vir die liekie The White Rose of Athens, wat eers in die uh, Duitse was as uh, eh, Weiserozen als Athen. Vrygestel is uh, as aanpassing van haar Griekse weergawe van die liekie, en ek gaan dit nie eens probeer uitspreek nie. Haar gewildheid as een veeltalige televisiepersoonlikheid en kenmerkende beeld as gevolg van die toenmalige ongewone kenmerk die swart raambrul het Muscurie een internationale ster laat ompop. Muscurie het in 1993 een eh, woordvoerder vir die eh, Unicef geword, is een politieke partij, en is van 1994 tot 1999 tot die Europese parlement verkies as een Griekse adjunk. In 2015 is sy die Echo muziekprys vir uitstaande prestatie dier die Duitse muziekvereniging Deutsche Fono Akademie toegekend. Nana Mekuri, Mekuri, sing uh, If You Love Me, Really Love Me. If the sun should tumble from the sky, if the sea should suddenly rise.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 When at last our life on earth is through, I will share eternity J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai un Nou, met Nana ook nog op die program vandag rond ek my gunsteling meisies af. Ek het eers vir uh, Olivia Newton-John gehad, ek het vir uh, Dana Hooner gehad, ek het nou vir Nana Muscoorie, en sommer reg in die begin het ook uh, vir Corlia gehad. So, hey, al my gunstelinge het die ronde gedoen vandag. Peter the Witch was een Britse popgroep met hoofsangeres Polly Brown uh, en sy die, uh, <laughs> die groep bekend verwerf met hulle treffer The Same Old Feeling, wat geskryf is dier Tony McCauley en John McLeod. Dit het in 1970 die nummer 5 op die uh, eh, UK Singles Charts bereik. Pickery Witch doen net daar ene vir ons That Same Old Story. Lekker luister. Muziek still met dieselfde ou gevoel. Barbara Jones Streisand was geboor op 24 april 1942 in Williamsburg, Brooklyn. Haar ouders was Diana Rosen en Emmanuel Streisand. Emmanuel was een Engelse hoerskoolonderwijzer en hy is oorlede van complicaties met die epilistische toestand toe Barbara slechts 15 maanden oud was. Streisand het haar kinderjaar eh, as pijnlijk beskryf sy eh, was een skaamkind en het dikwels gevoel ander kinders verwerpaar oor haar uh, voorkomst wat ongewoon was. Daar benevens het haar stiefpa as is, uh, eh, emotioneel beledigend beskou en sy het ook geen ondersteuning by haar ma gekry wat gesê het sy is te onantrekkelijk om haar drome in die toneelwereld na te streef nie. <laughs> Nou ja, <laughs> met so'n supportbasis as een fondament haal ek my hoed af vir Barbara, wat dan eindelijk vir alles wat sy vermag het. Ons luister na die prachtige Barbara Streisand en sy sing Memory. Night, not a sound from the pavement Has the moon lost her memory gesing daar, deur Barbara Streisand. Je weet, uh, uh, wat mens het, uh, oningeligte uh, journaliste daar, enige vrou, kom gaan sy nie vir uh, uh, neesoperatie, <laughs> plastische snuikunde nie. En uh, soos ek sê, die ou was so kortzichtig, hy kon nie reken dat dit juist haar nees is, wat haar uh, kaarkie na die verhoog uh, oopgemaak het nie. Ons stap aan na hierdie ou, Albert Hammond. Hy is gebore in eh, Gilbralta. Ek sikkel elke keer as ek hy woord moet sê, Gilbralta. In mei 1944, uit sy pen vloei hordestreffers wat hy vir ons doen uh, en wat hy vir baie van die bekendes geskryf het. Die lys is eindloos en sluit in Celine Dion, Joe Dolan, Aretha Franklin, Whitney Houston, Diana Ross, Leo Sayer, uh, Tina Turner, Glenn Campbell, Julio Iglesias, Willie Nelson, Bonnie Tyler en van die orkeste wat hy voorgeskryf het is uh, Ace of Base, Air Supply, Blue Mink, Chicago, Heart, Living in a Box, The Carpenters, The Hollies, The Pipkins, Starship, Westlap en Hordes meer. En dis allemaal grootname daar in die muziekwereld wat hy sy liekies voorgeskryf het en feitlik allemaal van hulle was treffers gewees. Ek al hierdie, hierdie Albert Hammond, hy moet rarig een medaille kry vir sy skryf vermoe. En hy syng vandag vir ons, ene wat hy vir homself geskryf het, hy syng It Never Rains in Southern California. Got on board a westbound 747 didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Seems it never rains in summer veelzijdige Albert Hemmenda. Nou, eh, ek weet my geografie is nie van die beste nie, maar as ek moet raai, dan sy ook sê Southern California is ivers daar in die Westkap, because it never <laughs> rains in Southern California. The Age of Aquarius, hier is nou ene wat ek per ongeluk raak gelees het so in die verbygang, toe onthou ek, maar ek het die ding baie langklaas gehoor, toe gooi ek om in. The Age of Aquarius, of Let the Sunshine In is een mengsel van twee liekies wat in 1967 blijspel uh, heer dier uh, James Radu en Jerome Ragney uh, wat die lirieke gedoen het en Galt McDermott het die muziek gedoen. Vrygestel is as een solo dier die Amerikaanse R&B groep The Fifth Dimension. Die liekie het 6 weke op nummer 1 op die Amerikaanse billboard had 100 Eh, pop solo kaarte uh, in die lente van 1969 deurgebring en is uiteindelik platinum in die VSA gesertificeer deur die RIAA Record Industry Association of America of Sweden. Instrumentale rigsteen is geskryf deur Bill Holman en verskaf deur sessie muzikante wat algemeen bekend staan as The Wrecking Crew. Die werklike opname is iets vreemds, Die liekie is opgeneem in twee stede, Los Angeles en Las Vegas, en is daarna in die atelier gemeng. Die liekie word op nummer 66 by Billboard Hot 100 se Greatest Songs of All Times gelees. The Fifth Dimension doen vir ons Age of Aquarius. MUZIEK de dimensie met Aquarius en Let the Sunshine. Nou ek weet nie of ek my verbeel nie, maar nie een van my bronne noem dit nie. Maar ek verbeel my die ene word gesing ook in Filler on the Roof. Ek kan verkeerd wees. Ek was al voorheen, maar eh, ok, ek onthou die keer. Ella Roberts, <laughs> wat in Australië gebore is met Keltiese wortels, het haar Skotse en Ierse afkomst gevolg na die hooglande van Keltiese Eh, en eilande van haar eh, passie vir keltiese muziek en sang daar gevind. Ella is oorspronkelijk klassiek opgeleid dier die sangafrichter Lilia eh, Siele uh, en het verskye toekennings verover. Die Australiese Celtic Music Awards van 2009 wen Ella Female Artist of the Year Celtic Song of the Year vir haar oorspronkelike Elurias Lament en Celtic Artist of the Year. Sy is ook genomineer vir Hollywood Music in uh, Media Award vir Female Vocalist vir haar uitrekking van The Bonnie Banks of Loch Lomond. Vervaardig dier Adrian Hanan in die songstool. En dit is ook die een wat sy vandag vir ons gaan syng. Hier is Ella Roberts met uh, The Bonnie Banks of Loch Lomond. MUZIEK Música prachtige natuurlijke bos bloedrooi haare wat sy het, sal niemand haar ooit klassificeer as een Australier nie. Sy het goed gedoen om haar keltiese wortels te gaan soek in Ierland en in Skotland. Sy pas meer daarby in. Die Beach Boys het begin as een garage band bestuur dier die twee Wilson broers pa Murray uh, en met uh, Brian, een neef van hulle sy muziekachtergrond om hulle kreatieve richting te oorheers. In 1963 het hulle nationale bekendheid behaal met een reeks top 10 treffers wat die sydelike Californiese jeugkultuur en branderij, motors en romanse uitbeeld en later die California Sound genoem word. Brian het geleidelik sy inzette verminder weensgeestigsgezondheid en dwellingmisbruik die groepse commerciele momente met gevolglik daaronder gelei en ondanks pogings om die experimentele klank te verhandhaaf, is hulle dier vroege rock kritisie as een archetype popmusiek kopjats ontslaan. Hulle bring vandag vir ons die Beach Boys sing Sloop John B. We come on this loop, John B. My brain love Laurika Kesenkamp, sy syng ook moes iets in die lijn, met die selfde weisie. Uh, ja, iets van Bartlomeas Dias, of so iets. Um, um, um, El Condor Passa is een orkestmusiekstuk uit Zarzuela, El Condor Passa, dier die Peruanse komponist Daniel Alomia Robles. Geskryf in 1913 en gebaseer op traditionele Andes muziek muziek, specifiek volkmuziek vanaf Peru. Sederdien word Braanderaar die hele wereld meer as 4000 weergaves van die melodie, melodie vervaardig is, saam met 300 stelle lirieke. In 2004 verklaar Peru hierdie lied as deel van die nationale uh, culturele erf, erfenis. Hierdie liedkie word nou beskou as die tweede volkslied van Peru. Dit is die bekendste Peruaanse liedkie Likkie en in die eh, Engelsprekende wereld as gevolg van die 1970 omslag dier Simon en Garfunkel op hulle uh, Bridge Over the Troubled Waters. Hulle weergawe heet El Condor Passa, as ek kon beteken dit. Giliola Cinquetti sing nou vir ons Il Condor. Ek weet nie, ek dink is Spaans, is het? MUZIEK prenderà il mio cuore, colpirà, poi se ne andrà. Mm. La luna nel deserto fiorirà.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 Voor ons die laaste twee luister, eerst een paar aankondigings. Ons hosting op internet uitsending word gedoen dier USL, sy hosting services, Google bykie Universal Solution Labs en lees daar hoe veelzijdig en bevoegd hierdie groep vriendelike mense is. Dankie Wolfie en jou span.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 netradiosa.co.za met een kort biografische beskrywing van die kunstenaar en dit geld ook natuurlijk vir indien jylle bekendstelling dier onderhoud hier op my program wil bespreek. As jylle weet van so kunstenaar, stuur my uh, besonderhede uh, aan hulle dier uh, eh, en uh, sê uh, hulle uh, om op, op vrijdag <laughs> sorry uh, op die horizon om twee uur te verskyn. Ek los jylle dan met die twee in een rij en vandag sal het wees, die eerste ene is Manfred Mann hy doen Do What Diddy en direct daarna is George Baker Selection wat Santa Lucia by Night toe doen was vir my een voorrecht om die muziek met julle te deel lekker week verder, lekker naweek en tot volgende woensdagmiddag om vier namiddag is het ek Ludwig Venter wat sê wees soet, loop mooi was julle hande en draai jou masker bye for now Thank you. There she was, just walking down the street singing. She looked good, she looked fine, she looked good, she looked fine, and I nearly lost my mind before I knew it. She was walking next to me singing. holding my hand just as natural as can be singing. We walk on, walk on to my door, my door. We walk on to my door, then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing. Do what diddy diddy dum diddy dum. we're so happy and that's how we're gonna stay singing. Do what diddy diddy dum diddy dum. Well, I'm hurt. I'm hurt. She's mine. She's mine. I'm hurt. She's mine. Wedding bells are gonna chime. Whoa. I've been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing. Oh, we're so happy, and that's how we're gonna stay singing. I mean it. Well, I'm hers. I'm hers. She's mine. She's mine. I'm hers. She's mine. Wedding bells are gonna chime. Whoa, oh, oh, oh, oh yeah. Do or did.